mal da profunda dormo accelas demenzon. La qualito de la dormo determinas kiel ago pova oni estas dum tage. Sed kio okazas je longa vido, se malongigas la dormo, cae precipe la faso de profunda dormo, dum alta agio. Esploristoi el usono liveras respondoin, kiuin ili cerpis e la datumoi de longtempa studaggio. Se lau progressanta agio nur minimum malongigias fasoi de profonda dormo, ti ampli altigias la risco pri demenzo. Tion el trovis esplorista te amo de la Monash Universitato en Usono. La resultoi de la prilumigo, quiu estis publicigita in faca giornalo, crome supposigas che anca la tenado au la accelo de fasoi de profunda dormo pobus mal ebligi de dum alta agio. La esploristoi utiligis la datumoin de entute cent sestec sep virai cae cent septec nau virinae test personoi de la tiel nomata Framingham pricora studajo tiui devis plenumi almenau du studoin pri la qualito de sia nocta dormo en la periodoi de la jaroi 1995 gis 1998, cae de 1998 gis 2002, cun average quin jaroi de intervalo inter ambau studoi. Ciui personoi, ciui partoprenis en la studo, habis agion de pli ol sestec iaroi. La averagia agio, ce la unua cerpado de datumoi, estis indicita cun sestec nau iaroi. Seque, tiam la partoprenantoi estis observatai gis la iaro 2010 pri simptomoi de demenzo. La datumoi indicas pri mal rapida perdigio de dormo lau progressanta agio. Dum la decep jaroi da observa tempo, aperis en tutte quindec du casoi de demenso. La analiso montris, jam la perdo de profunda dormo ie unu procento dum unu jaro pli altigis la demenzan riscon ie dudec procentoi. Tiu mesur valoro ancao restis stabila sub considero de agio, sexo, geneticae factoroi, statuso de fumantezzo cae prenado de diversae medicamentoi. Gis nun nine estis certai cion rolon ludas la profunda dormo ce la ec esto de demenso. Niai resultoi indicas che mal rapida perdigio de dormo povus esti modifebla riscofactor por demenso. Resumas la studestro. La esplorista te amo crome attentigas che ancaula la inversigo de iliai resultoi estas imagebla. Profunda dormo subtenas la maliunigiantan cerbon la multai aspectoi. Niscias cias che dormo pli altigas la forigadon de metabolae rubajoe e la cerbo, inclusive de la forigado de proteinoi, ciui collectigas ce la Alzheimer malsano, diras la esploristoi profunda dormo estas considerata sen sonja cae aparte recrea dormo faso. Crome, laudire gi efficas ancao positive pri la productivo de memoro. En la EEGO, electra encefalogramo, montrigas la electrae activezoi en la cerbo ce profunda dormo, kiel malrapidae ondoi cun alta amplitudo. Oni supposas che la fase de profunda dormo dauras inter septec cae naudec minutoin, cae cegi ocasas dum la unuae noctae horoi.